Arratxalde honaitzi behar. Minari. Ongi, eta zu? Ni ongi, gaur ere baprez, tamapola bat eh, daukagulako gure artean. Mhm. Eta agurtuko ditugu entzule guztiak, eh? gogoratu oi hartzun irratia eta antxeta irratiarekin ari garela hementxe. Elkarlanean eta nazioarteko entzuleak ere baduzkagula eta gainera fidelak, eh? kritikak mhm. eta... Eta den bai, dizki gute. Trending topic eta hola bihurtzen uste Ez eskerrik asko eh, guztiei. Hoi da. <laughs> bueno, gure gonbidatu da, zer moduz dago? Ongi, ongi, pozik. Pozik. eh, berak esan du hau sorgine laratza. Mhm. Bai. Bai. <laughs> Bueno, ba, bere izena esan aurretik, e, aurkeztu egingo dugu aitzea. Hauxe jartzen du Wikipedia nea, ba, gure gaurko amapola morea, sorgina dela esatera usartzen gara. Ez eta ez da erratza batekin sartu estudioan, akaso aterako da erratzarekin, baina sartu ez, baina igual mirari akelarre batean, baina gehiagotan parte hartu du, eh? itxura badu, behintzat, mhm. berak esango digu. E, Wikipediak dio, mila bederatzireun eta irurogeita amazazpigarren urtean sortu zela donostian, abuztuaren hogeita bostean hain zuzen ere. Martin Santon eh, erietxean, Maria Cristina Parkearen ondoan, gipuzkoarra da jaiotzez, baina Nafarroan du bihotza, e, ba, bueno, erritxo batean, Nafarroa iparraldean, araitzeko baiaran dagoen e, erriska batean, eh? intza erriskan angoa baita, ba, bere aita. Munduan barrena ara eta ona ebilitakoa da gure gaurko amapola, gobernuzkanpoko erakunde askorentzat ere lan egin du eta gaur egun bakea eta duintasuna izeneko erakundean dabil lanean Donostiako bulegoan. sangu diogu entzulei barbada ba, izen hori bakea eta duintasuna e, Euskal Herrira ekarrita ba, ba, kutsu bat hartzen duela, baina ez hitza lirratia, eh? beste. Hori <laughs> eta kutsu hori kenduko diogu. Hori ba, kenduko diogu. Kazetaritzan ere lizentziatua da, eta lankidetzara bideratua du ba, bere bizitzako iparra, baina horretarako ezin ditu, bere bikote, aizpa eta bi biloba ere bai. Maider, iriarte, zer moduz? Kaixo arratzalde hon, ongi, pozik, bai. <laughs> Wikipedia asmatu dugu edo... Bai, bai, sorginaren ez dakit, eh? dela <laughs> delatatzen zaitu gainera. bai. <laughs> Hala ere, bueno, e, gure entzuleak, oiko entzuleak, zintzen zuten dutenak, ainoa aznarezen zai izango genituen, eta, bueno, ba, itzordua jarritako egunean bertan, ba, istriputxo bat izan zuen. E, da. Ongi dago. Eta pentsatuko dute, ba, suplente bat. Ez. Ez. Ez, ez. Maider iriarte zerrendan zegoen. Ainoa aznarezen ondorengoa zen. Eta <laughs> zer baino lehen emendik ba, agur bat, e, mhm. ainoa aznarezi, senda dadila eta epe izango da, gure amapola. Hori da. Eta gure aurreko gonbidatua pilizabala izan zen, Maider, eta bueno, berak galdera jakin gabe nori uzten zion eh, bota zuen, beraz zuretzako ere berdin berdin. E, eh, balio du. Jarriko dugu galdera eta horrixekin ekingo diogu elkarrizketari. Ondo da. Zer da zure bizitzan gehien markatu zaitun gertak gertaera, gertakari, esperientzia eta baldintzatu duena zure izaera? Eta horixe, pilik utzitakoa eta jakin gabe nori uzten zion eta kontuan hartuta beste baten entzantzela uste dut zuretzat ere balio duela galderak. Jesus! Ez que piliren galdera sakona da, eh? <laughs> Bai. Agian berak bere buruari galdetzeko moduko are bazen, eh, gurean izan bai genuen pilinola ez, baina, maider? Bai, bo, nik argi daukat erantzuna, ez? E, nik, e, a ber, 2000 garren urtean e, Guatemalara, e, bueno, abiatu nintzen lanera. Eta Guatemalara iritsi orduko maia munduarekin kontaktuan jarri nintzen, ez? Maiak dira oso herri berezi bat, e, eriotza eta bizitzaren artean, ez? Leia horretan oso biziki bizi direnak. Eta han egin nituen nire izako la urte, E, eh, la urte horietan e, zeharo aldatu nintzen, e, maien artean bizitzeko aukera izan nuen, e, maia hizkuntza ere ikasi nuen, kaktxikela, ze, bueno, ba, goilurretan e, solola aldean nemilen, eta hor, bueno, kaktxikelak daude batez ere. E, sotzil izeneko, e, bueno, ba, artearen bitartez eta e, maien... E, duintasuna eta nortasuna e, berreskuratzen ari diren gazte batzuekin lan egiteko aukera izan nuen eta ez bakarrik lan egiteko aukera bizik eta bueno, ba, beraien familiaren parte izateko ez eta 2000 garren urtean e, nire urtetetze gunean e, nire e, oso oso oso lagun mina zen Lisandro Guarkas e, eraile egin zuten. Baitu egin zuten, bera bueno, maia, maia, bueno, maia artista bat za, baina batez ere bere bere herrian oso eraginkorra eta oso eragilea zan gizon bat. E, benetan, e, ba, beti esaten dugu ez, hiladi alabaite, baina e, Lisandroaren kasuan oso oso pertsona berezia zen. Eta, bueno, ba, Lisandro hile egin zuten, e, nire eta, bueno, baniko batemalatik erten behar izan nuen. Eta nolait ere bere eriotzak nire bizitzari beste, beste kutsu bat eman zion, ez? Eta egun hartani berri hori jaio egin izan. Atera behar izan zenuen e, Guatemalatik aipatu duzu maider, zure bizitzare arriskoan zegoen? Bai, bai, bai, ze, bueno, azkenean, e, bueno, ba, giza eskubide. Eh, giza eskubideak defendatzen ari gainean, ez? Eta Guatemala ezagutzen duenak, edo Erta Amerika ezagutzen duenak, edo Ego Ameriketa. E, generalia, baina Erta Amerika bereziki, bueno, ba, badakite, ez, zan badaudela, ba, narkotrafikanteekin, eta, bueno, gatazka oso oso handiak, ez? E, Guatemalan egunean, e, bi, hogeita bi inguru pertsona e, hiltzen dituzte. Egunean, egun bai. batean. Amairu milioi biztandeko herri batean. Ez da Brasil bat. Mm. Ba hori ez, hor dagoelako bagatazko sondi bat, bortizkeria, violentzia, ez? Eta, bueno, azkenean, nik horrein diken ere horre, eh, bueno, ego, hilabete batzuk egin nituen, baina presioa oso agundia zen, ez? Zan eriza benetan arriskoan zegoen. Itzuli zara? Ez, ez naiz ez. Ez, laurte pasa dira, ez naiz bueltatu. Eta Itzuliko zinateke? Ba, orain momentu honetan ez daukat itzultzeko beharra. Daukaten sentimendua da, Guatemalatik jaso barrituen guztia jaso ditu dela, ez? Eta nire baitan daudela. Lisandro ere nirekin oso, ezakit eh, berak ez, er, bere eriotzak mina hundia ekarrezian hasera, baina gero ere hori nolait ere, bueno, ba, barneratu dut, ez, nire izakeran. Batzutan behakin guatzen naiz, baina ez da ere, bola, eguneroko kontu bat eta eta nik hasi nituenak nire biztan eguneko egunerokotasunean ere bizi ditut, ez? Bai, ez badokat e, denboraren oso nozio e, nerea dana, ez? Ni patxadas ni joalekuetara eta gauzak banak egiten ditut eta hori ere da, ba, mailengandik ikasi nuen zerbait, ez? Ze maiak dira eh, bueno, ba, zibilizazioa dira eta bai dira denboraren e, neurtzaile bat, nola ite, ere esateko ez. Lisandrok beti esaten zuen, da honekin bukatuko, eta eh, bakizuta eh, ez <laughs> Mira eta <laughs> Baina Lisandrok askotan esaten zuen ez, e, kitaldiak eta orkesten zituztenean, biek musika eta egiten zuten, beti esaten zuen ez, e, Kristobal Kolon, e, es, bueno, ba, e, Espainiatik ez, garai arteko Espainiatik erten zuen, ba, mundua burobila otezan eta ikustera, ba, garai hartan euren e, maia aiton eta monek e, unibersoa ezagutzen zutela ez, eta hori da dimensioa ez, hori da maien handitasuna ere bai. Hain nintzen pentsatzen mirari ara joan beharko dugula, denboraren nozio hori ea mhm. hobeto ulertzen dugun, bai. gauza banaka egin eta eta hori dena ondo ulertzeko. E, Maider, azaldu diguzu zergatikan eh, irten behar izan zenuen Guatemalatik, Ja, zerk eraman zituen, zintuen ara? Uh, ba, e, hori hona da, hori galdera hona mirari. Bost Nik, Bost da, mar, bezio, <laughs> beste zorginari. <laughs> Ba, bueno, nik e, amazortzi urte bete nituenean, eh, ba, barruan, ez? Kampoar, kampora ertetzeko, ezak izan bilanen bilan, ez? Torsa salamankara gara junitzen ikastera, latza izan zen, euskal, nik ikastolan ikasita, eta, bueno, ba, euskal, munduan eta azita, eta, bueno, ba, latza izan zen, eh, salamaka bezalako leku batea jutia, eta horaz izan, ba, hori, ba, ba, altxorraren bila, ez, eh? zenekin zer altxorzan, baina bila, gero Alemanian egon Brasilien, Jamaikan, eta Guatemalara, konkretuki iritsi ni nigara jortan, eh, lanean ari nintzen, bueno, diru laguntza batekin, eta han, e, beka program horren barruan nengoela, Guatemalako UNESCOko buruak deitu ninduelako kontratatzeko, la kontratu berri bat itego. Eta naiz oso oso arro sentitzen, baina gara jartan ez nekien ere mapan Guatemala nontzegoen. Banekin erta Amerikan zeola, baina ez nekien Nicaraguaren onduan, edo Salvador, edo Honduras, ez ezakiz ez? eta horrela iritsi nintzen. Askotan uste, ezakiz zuek ze pentsatuko duzute, baina askotan pentsatzen dut, eh, gure bizitzako e, eh, bizipenerik e, eh, garrantzitsuenak, askotan kasualia ez egiten ditugula, ez ditugula bilatuta egiten, ez? Etorri egiten direla, gure haiek etortzen direla gure bila, gu beraien bila baino, ez? Bai, hola bat batean... E... Eh. Bai. Hmm. Eta oi, oitako bat izan zango atemala. <laughs> emala. Eben protagonista, Maider, da gaur, ez? Bai, hoxe, Maider, eta aipatu dugu zerkera mantzituen, baina pixkat, gaurkotasunera e, e, bideratu zelkarrizketa, e, ze gero ere bidaiatuko dugu berriz munduan barrena zurekin, e, donostian e, bizizara, eta bakea eta duintasuna izeneko e, gobernuzkanpoko erakunde baten lan egiten duzu, gazteleraz dena e, pazi digni da, baina espika igozu, ze Wikipedia talean esan dugu, egia da, ez dakitzuk sensazio hori duzu, baina e, Euskarara itzultzean, ba, bueno, Euskal Herrian bizi den gatazka politikoa dela eta aski atzera edo Bentsat izenak impresionatu egiten du. Bai, bai, noski, nik neuk ere bizipen, ura, eh, eh, bizipen hori izan nuen, ez? Izan ere, e, aurtengo, bueno, abenduan, e, Nepaletik bueltatu nintzen, hilabete batzuk egin nituen lanean, eta bueltatu berri nintzela oso oso mina duketen lagun batek e, lan eskaintza bat bializian imilez. Eta lan eskaintza eta erakundea, paz kondignidad, bakia eta duintasuna, esan hau zer da? Holako izenan azpian dagoen erakunde bat nik nere buru, ezakit ez, imaginatzen nuen, ez, ez nik ez daukat ez? Baina negia da, e, lan eskaintza bializtian lagunak oso ondo ezagutzen hauela, eta orduan esan, bueno, ba, behiratuko bat. Eta zantzian, behiratu zazu oso, oso erakunde berezia da, eta gustoko izango duzu, eta hor bai, bueno, aukera bat eman nion, ez? Zer da bakea eta dointasuna? Bueno, bada, laro gaita marrekoa markadan, Madrilen, eh, estatu Espainiarrean, e, ezkerti, bueno, esker, bueno, ezakit, esker munduan, edo ezakit, ezkerra ere esateatzea, eta asko gustatzen, baina, bueno, jende multzo bat elkartu zen, eh, e, garapenerako elkarlan e, munduan alternatiba sortzeko mm -hmm. e, elburuarekin. Eta hori da batez ere badeka eta egiten duena. Zertan, bueno, ba, garapenerako elkarlan proiektu batzu dauzkagu, ba, Kolombia, Palestina, ba, gatazka politikoekin ere e, ustatuta dauden e, herrietan. Eta bestetik badago oso bueno, ba, mundu zabalean, e, bueno, e, ezaguna dan, e, behatoki bat, e, multinazionalen behatoki bat, omalde da eta hau dago Ego Ameriketetan. Eta honek, ba, egiten dituenak dira, ba, xalatu, xalatu multinazionalek eta egunero, bai Ego Ameriketan eta bai Europan egiten dituzten, ba, ba, bueno, ba, sarraskiak edo gaizakerik edo, bueno, Dena, ez? Eta batez ere lantalde polit bat dago, nik hori izango nuke ez? Eta euren lanean sinesten duten lantalde bat, ez? Eta uste hori dela azkenean e, eh, importanteena, ez? Gaur egun ohituta gaude lanare, lana buruarekin edo gorputzarekin egite, baina askotan ez bihotzarekin. Eta bain ere, zuek adibidez bihotzarekin ere egiten duzute lan. Kriston bihotzarekin. Hoi da, bai noski. Eta hori nabarmena da, ez? Horrek, bueno, neke batek hartzen du, baina bizipoza ere bai, ezta? Edo zentzu bat ekartzen dio bizitzari. Eta pakea eta duintasunean elkartu dikeran, bueno, ba, lagun edo lankide taldeak ere nik hori egiten duela. Eta netzako hori da importantena. Eta hau ere, espero etzen nuela etorritakoa zure bizitzara? Bai, bai, bai, bai, hoxe. Bai. Gaur egun mail batek bizitza aldatu dezake. Bai, bai, hori guztiz, bai, bai, bai. Eta, eta esan behar dudana da, lehenengo aldia da, la Euskal Herrian lan egiten dudana zuzenki ez. Bueno, urte betez garabiden aritu nintzen, e, e, eskoitzan dagoen e, Euskararen berreskurapenean lanean ari dan e, eh, gobernuzkanpoko besterakunde batean, baina hau dela donostian bertan, nire jaio lekuan e, lan egiteko izan duan lehenengo aukera, auk, eta ama, bueno, zoratzen. <laughs> Bai. Arraroa egingo zaio zu Euskal Herrian hainbeste demoran izatea. Bai, bai, noski, bai, bai, guztiz. Baina horrek ere, bueno, ba, horre ere badokat, ez? E, gurasoekin, hiloekin, arkaitzekin ere mutil lagunarekin eta bueno, denbora egiteko aukera eta hori ona da ere bai. Hor maider, eh, aski mundu ez ezaguna da, eh, gertutik oso jende gutxik daukago aukera ezagutzeko, ez? Eh, gobernuzkanpoko erakundeek nola lan egiten eh, duten, ba jende askorentzat badelako E, dirua bidaltzea, segun eta ze politikari ari den gobernatzen ere ba, lan eredu, lan molde eta lan politika irizpidak aldatu egiten dira. Mm. Zuretzat lankidetza zer da? Ui, hori neretzako, maider hiri arterentzako. Bai. Ba, bueno, lankidetza azkenean da... Lankidetza jendeak ulertzako kooperazio, ez? Bai. Egal euskeraz ez da... Garapenerako lankidetza. Nere... Nola esan nuke, beharrezkoa dan zerbait da, hau da, e, guk badukagu historikoki zor bat, eh, hegoaldeko herriekin, egualdeko herriak ez dira. Egualdeko egualde esaten dudanean naiz e, arabari buruzari, baizik eta egualde bueno, ba, mundua edo, bueno, ba, ez, eh, Afrika edo Ego Ameriketa. Bueno, guk badaukagu historikoki eh, zor bat beraiekin. Herrialde hauek ez bai dira txiroak, txirotutakoak baizik, ez? E, hor badago historikoki dagoen zor bat. Iparraldean edo, bueno, Europan eta Ipar Ameriketan eta, e, bueno, badaukagun... E, bizi erosotasunak eta bizi maila ba, askotan beste batzuk hain ondo ez da delako dalako, ez? Orduan beharrezkoa da zerbait iruditzen zait. Baina garapenako elkarlanak ba, arlo eta beste sektore askok bezala, ba pos erronka batzuk eh ba ono hobetu behartuenak, ez? Ba ondo esan dezun bezala, aitziber ba daudelako ba oraindik ere politikak eta ekonomiak e, ba, bueno, mugatzen eta batez ere mugatzen dituen arloak ere garapenako elkarlanean, ez? Osea, gezurretan hariko nintzateke esango banu nik e, garapenako elkarlanean batez ere lan egin dut Ego Ameriketetan, e, Brasilen, Jamaikan eta Guatemalaan, ez? Guatemalako urteetan azkenean eh, bueno, Alemaniako gobernuarentzako aritu nitzan lanean. Eta hor badu de beti ba, ba, bueno, ba, ba muga politiko batzuk, ekonomikoak, e, bueno, ba hor daudenak ere bai, ez? Eta gero bestalde batetik ere da, ba, bueno, ba, jende askori eta jende asko horren barruan ineuren nago, ba, bizimodua e, bermatzen digun e, leku bat, ez? Horren askotan, ba, soldatak ditugu buruan, e, lan, egiten dut ditugun herri hoien beharrak baino gehiago, ez? Mm bueno, ba hor, badaude erronka asko, baina esango nuke niretzako nire, bueno, bani naizena, e, e, ba, bueno, mundu zabalean ere e, zabaltzeko, e, aukera bat dela, ez? Ba, ikasteko aukera bat, e, bueno, interkulturalia dela lantzeko, ez dakit? naiz? Ez, <laughs> ez, Eta, Maider, e, bai. iruditzen zaizu lankidetza edo kooperazio arlo hori, askotan e, bizkarra ematen diogula hemen gizarte hontan gure jendarte hontan gure zilborrari begiratuta bizi garela. Mm, bai, eh, bueno, ez dakit ez, nik uste ere hemen dauzkagun erronkak ere oso handiak direla, ez? E, nik, e, zemat urte neuzkan, goita urterekin edo lehenengo aldiz egoaldera, bueno, kasu hartan Brasilera junitzanean, ez? Badago, egoaldea idealizatzeko joera bat, ez? Haiek dauzkate benetazko arazoak eta guk ez. Eta hori ere zaitu iruditzen orain urteen buruan, ez zaitu iruditzen hori ere e, egiazkoa danik. Guk hemen dauzkagun arazoak ere oso potoloak dira guk hemen dauzkagun e, bizimoduak oso latzak dira. Egia da jateko daukagula, e, ospitalea jun eta osasuna daukagula, egia da. Baina harimak behar dituen beste gauzatuk, harimak bihotzak e, eh, ezakite, gorputza ez denak, ez? E, askotan hoiek aztuta dauzkagu, guri bizipoza, e, patxadan lagunekin eta goxatzea, ba, hauz-hauzko esola saldi batek ekarri ezazukenak, hoiek altzen jungea eta horrek ere nolait ere bihotzak eta uzkurtu egin dizkigu, ez? Hori esportatu zenuen guatemalatik, edo barkatu, <laughs> e, eh, importatu. Bai, bai, saiat, saiat, bai, bueno, nere bizimodua, baina nik ere, nik ere argi dauket horregatik ere askorentzako ni txoratutan agola, ez? Bai, bueno, ba, zenbait lekutan hori ala da. <laughs> Bai. Ala ezin da jarraitu elkarrizketa. Ze ba? Zure, nola, nola Bai, begira, zuk adibidez, ez? <laughs> E, bai, argituko izuetola, adibide argi batekin. Nork esan dizu hori. Ah, bai, baina hori ere badaki, bai, jendek, edo arraro biratze dizu, ez? Pentsazu, ez? Zuk, normalian, ez? Eh, ba, ezakit, norbaitek, e, gaur bertan gertatu zaitez, e, eh, frigorifikoa konpontzera gizon bat etorri da, ta konpondu, ta ezakit zer. Eta gero deitu egin diot, eskerrak emateko. Dena ongi zeolako, eta oso pozik neolako eta ez da gizar. Eta gizona harritu egin da. Eta gero, ostras, normalean jendeak deitzen dit, ba, gauza gaizki duela, eta esateko, ez? Horren askotan, hori egiten duzunean jende harritu egiten da. Egia da ere, e, zehatzen dituzula, sorpresa handiak. Baina, far egiten dezute. <laughs> bai, baina nala, ez dakit. Eta gero beste kontu bat, onera iritsi naiz, hau da nere bizan, niko gita masi urte dauzkat, konstienteki hartu duten jarrera bat. Osa, hau ez da, jen, jen, ba, batzutan ere gertatzezek, jendeak pentsatzen duela, ni oso heidi naizela, edo e, oso bizitza erresa ba, izan dela, eta horrengatik ba, hor bizi naizela limbo hortan, ez? Mhm. Eta, eta justu-justu kontrakoa da nik aukera bat egin dut, nik aukeratzen dut horrela bizi nahi dudala. Eta badakit aukera horrek dauzkan e, bueno, ondorioak izan ditzakenak, baina horiek ere onartzen ditut. Ba, ni nahiko nuke jendeak, ni txoroa ditzea zu bezalakoa balintzen. <laughs> <laughs> Bai. Bai, igual txoroa bestea Bai, txor, txoroa esateko ere era asko dago, eh? Aitzi berrori bai, ez eta mirari. azotan zuzenki ere ez dizut esango, ez? Baina bai, bai, eta <laughs> baina arpegian te ikusten duzu edo edo beste bat ez eta un normala da edo bai. Eta ez esaten diozu. Ha, ah, nik irri egiten dut, nik ulertu egiten dut, ez dut etxarrera zehatzen. Nik, nik badakit e, nire izakerak azkenean nahi gabe provokazio badala bestearentzako baina bueno, nik azkenean horrela sentitzen dut nere buruarekiko ba, lotura eta pakea, ez dakit, ordu nolakoa naiz. Beraz, e, maider, zuk aukeratu duzu nolakoa izan nahi ez duzun. Hoi da, bai, edo bai, nolako izan nahi ez dudan, eta atez ere, nor nahi zen. Ez? E, ari ez, lehen aipatu ditudan, aseren aipatu, aipatu ditudan, guatemalako bizipen horiek ere oso argi, e, ikustara, ikusteko aukera eman diate, ez? Eh? zer egin nahi duan eta zer ez. Eta benetan e, alaitasuna, bizitza, ezakitez, horren horren gertu egon itzan ta hmm. eta ez da metafora bat, egia da, Ni, e, Euskal Herria bultatu nintzenean porru eginda nengoen, bai fisiko gita, bai psikologiko gita, nik ez nuen bizitzen jarraitu nahi. Egia da momentu horretan, ere ulertu dut, momentu horretan e, ba, beste gizaki batzuk igual, eh, bere uruaz beste egiten dutela, ez? Nik indar hori ez, ez neukan horrer ikusi nuen, nik badukatela bizitzarekiko lotura bat, ez? Eta hor momentuetan esan esan du, bueno, ba, jaten jarraituko dut, baina... Eta hor momentu baten, ba, buelta eman nion, ez? Kontuari. Eta erabaki nuen, nik nola. Izan zen, bakit oso, ezagite, ez, ez, ez, esaten dudanean... Eh, behar da, nahiko, nahiko tuntuna zehatzen da, baina benetan berriro jaio, jaio, jaio nintzela senti eriotza gertu gokio alin baduzu, berriz eh, sortu zarela pentsatzea ez da oso tuntuna, zen bai. hori norberak bertatik bertara bizitzen duenean da. jakingo da. Bai. Eta hor bai, nik erabaki nuen nola sortu nahi nuen ere burua, ez? ze lehenengo jaiotzen garenean, fiziko jaiotzen garenean, ez da hauza konstiente bat, ez? Baina, baina nik uste denok behar badere pili korregatik ere egin du galdera hori, ez? Ingurura begiratuta ere denok izan dugu, denok gure bizan momentu bat, non berriro sortzeko aukera izan dugun. Beste kontua bada, aukera horri eutxi, edo ez eustea, ez? E, gizaki batzuk aukeratzen dute, ez? Eta aserretu egiten dira, e, sartz, bago, Ez? Eta hori ere, errespet, errespetagarria da baina zailtasunik handienetan gizakiok ere, bueno, ba, aukerarik handienak ere aurkitzen ditugu. Mhm. Eta maideror urte askotan e, lankidetza arloan e, esaten dena terrenoan bertan, ez? Mhm. Aritu zara lanean eh, bertakoekin. E, zure ezagutzak partekatzen, baina zu zeu ere e, eh, jakintzaz e, elikatzen zure burua e, kontatu diguzu guatemalako gertakaria eta gaur egun lankidetza munduan segitzen duzu, baina bulegotik mm <laughs> lanean. Eta jarri duzun arpeia ez da gizten nahiago duzun. <laughs> ba, azkenan ipurtaren jana ez ez? Eta, bai, leheno haipatu dudan eh, kontu hori ez? E, egoaldeko herrietan badago beste taupada bat ez? Eta taupada hori pein bihotzean sentitzen duzunean, e, noiz behinka berriro ere sentitzeko beharra sortu egiten zaizu, ez, bihotzean. Ta era batean edo bestean e, egualderako bidea bilatzen dugu, ez, egualden egon garen okzuk zu ere aitzi berregontzara. Bai, baina ez dut olako esperientziari bizi. <laughs> Bai, baina nahikoa, nik usteet kontaktuan sartzea bakarrik, eta ba, hango usaiak, hango bizimoduak, hango izkerak, ez? Bueno, bai, sortzen dizu zerbait bihotzean. Orduan, e, eh, nien naiz bulegoko zea. Baina gero ere beste mito bat, ez? E, belen esaten nuen, ez? Iparra, egoa, bulegoa hobeto edo, edo jendearekin zuzenan azkenean, jende artean ari gira lanean egunero. Eta niretzako hori da importanteena. Mm. Berdin dit, e, indigena bat, ote, e, eh, maia bat dan e, edo marun bat Jamaikan, edo pataxo bat e, Brasilen. Ez? Azkenean gizakia gira, eta bizita oso oso antzeko daleko leku Mm. Aldatzen da pixka bat, atretzoa, ez? Kanpoko itxurak, eta baina azkenean, sanba gehiagorekin edo gutxiagorekin, ezagik edo edo regiakin eh, jamaikan harinez naiz era xalekoa esaten baina bien azkenean bizitza berdina da eta hori ere niretzako sekulako ezagik ez e, oso polita da azkenean deno berdina gara gure bueno aberezitasunekin baina funtsian berdinak mhm. eta gure saioa ere 15 berdina izaten da edo beintzat antzekoa abestiak jartzen ditugulako Eta maiderrek ere ekarri ditu, bi abesti aukeratuta, zen jarriko dugu lehenbizi? Mm, a ber, jarriko dugu Florindu. Mm Hori da, bueno, loratzen, ez, Brasildarra da, eta, bueno, ba, baitz egiten du hori, ez? E, loratze, loratzerako gombidapen bada, ez? Biotzak eta bizipozera eta loratzeko gonbidapen bada. Nik uste, e, abesti honek jasotzen duela, Brasilek daukan e, e, bizipoza eta bizitzarako ba, jarrera alai hori ez, eta hori partekatu nahi dut zuekin. Ba, loratu gaitu zen. você chora tanto e sofre sem ter motivo. Vai, deixa todo esse rancor pra trás, que a vida vem sorrindo pra nós dois. Que bom ver você florindo, desperta cheia de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só vão te magoar. Por que você chora tanto e sofre? todo esse rancor para trás. Que a vida vem sorrindo pra nós dois. Que bom ver você sorrindo. Desperta, cheia de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só esse tormento. Enxugo todo o seu pranto com a força e com o sentimento. sorrindo pra nós dois. Que bom ver você sorrindo, desperta, cheia de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só vão te magoar. Paixão, quem quer viver bem no nos braços do sossego. Enquanto uns dizem que o tempo não para, outros dizem que o tempo não passa de ilusão. Ilusão, deixe estar que a vida é mais sábia. Cada coisa tem seu tempo. E esses pensamentos não passam a sua casa. Cesso esse tormento, enxugo todo o seu pranto, com a força e com o sentimento que carrego no meu canto. E esses pensamentos não passam de nuvem Aí rasa. Aipatu ditugu e, eh, Brasil, Jamaica, Guatemala, Oazen bidaiatzen jarraitzera maiderriri arterekin, aitzi ber. E, eh, Nepal, falta zego. Oh, Nepal. <laughs> <laughs> Nepal ederra. Nepal amets bat zan, txikita, txikitako amets bat, ez, anik ustez e, eh, askok partekatzen duen amets bat, ez, ere euskal herri honetan, ez, ez, Himalaien imalaia beti izan zan, <sniffs> txikitate, ez, Wow. Eta egia da, garapenako elkar lanean, lanean hasi nitzanean, ni hasi nitzan, hau ere esango, ez, nertzako gara hartan oso baliagarri izan zan badu, da dira, e, eh, diru laguntza batzuk eh, UNESCO etxeak, e, eskaintzen dituenak, eh? diru laguntzak dira urtean behin e, bueno, ematen dituztenak eta horrek ematen dizu urtebetez edo bi urtez UNESCO e, eh, munduan ezear e, daukan bulego batean e, lan aukera. Baina zuk ez dezu e, aukeratzen nora bidaltze zaitu zen. Eta negoatzen ez gari hartan pentsatzen nola. Asia, Asia, Asia, Nepal, Nepal, Nepal, eta Brasilia arabialin ninduten. Eta han nengoela arazo txiki bat egontzan, oso oizkoa etzan arazo txiki bat, ez zer grabea, baina bueno, administrazio kontu bat, eta arun beste leku bat abiali bar ninduten. Eta arun pentsatu nun, ah! orain goan dator, Nepal, Nepal, Nepal, eta dun jamaika arabialin ninduten. Eta jamaika nengoela, ba, ondo esan lehenu esan bezala, ba, Guatemalaan zehatu ninduten, da guzti hori. Eta urteak pasa direnean, ba, aurtengo bari ustalean, eh, ba, Nepalera joteko aukera sortu zitzaiten, ba, lau hilabetez e, bueno, ba, nazio batuek e, handaukaten e, programatean lan egiteko, eta bueno, ba, ikerketa txiki bat, eta bueno, ba, bake gintzan, eta laguntzeko. Baina batez ere, zora garri izan zan, izan zan, Nepalera iriztea, ez? Sagoatzen naiz, bueno, asko ere ez naiz bidaiatu, baina pixka bat bai, ez? Eta Nepalerako abioi txartela erosi nuenean, e- katmandu. Osa, poz bat, Bai, esan zenuen oso pozik nago. <laughs> Bai, askotan errepikatzen duzuzuk. Bai, bai, bai, esan oso pozik, baina bai. Eta gero ez, gogoratzen naiz, e, oso egoizean iritsi nintzen katmandura, eta montzoieko azkeneko asteak ziran, eta uriari zuen, eta aniritsi eta izan zen, eta bai esan behar dut, eta nik uste katmandun izan den edo nork eh, hau ere e, eh, berretxiko duela, katmandu ez dela batek sinesten duen bezala, ez? Eh, katmandu pensatzen duzu, ez? Bueno, zuek nola imaginatzen duzute katmandu, mirare eta itzi ber. Inoizen bai, ez jarri eta pentsatzen. Baina nola, ah, esan... Mendizalez betetako... <laughs> Bai, hori bai? Euskaldunak? Bai, asko, bai? Zege jo, nola imaginatzen te iria? <laughs> iria, kaos bat. Bai? Baina, zemotatako kaosa? e, ez da asia beti pentsatzen, kaos hori, ba, e, pelikuletan ikusten diren bezala, pertsonak txirrindan moduko bat eramaten turista <laughs> gainean duela, beste bat kotxean, beste bat txerriekin, bestea behiekin... Bai, bai, egia esan horrelakoa da, horrelakoa da katmandu, eh, bai. Eta inoiz izan. Bai, <laughs> bai. Onartu argazkiak behira <laughs> zodela. Eh, mira, gaiztu, hemen ez dakago ez, iPad ez, <laughs> tablet ez horrela gaiurik. Ba, bai, horrelakoa da, ez, ezakit behar bada ere da, katmandu izan delako nire asiarako lehenengo esarrera ez? Eta egia da, e, e, Ego Ameriketan jende asko dagoela, eta nio ditutan nengoen Ego Ameriketara, baina ez dala asian bezain bete, ez? Ba, ikatmandu bai, da kaos bat, e, kutsadura izugarria, e, baina nasarretzen ez diran e, gidariak. Lau hilabete egin dituenan, e, trafikoa da, oza, ezin dezute imaginatu, oza, eromena. Ez nuen inor, baina menetan inor, asarretzen ikusi lasai bizi dira, ez? Eta nik uste hori bai dela Nepaleko gauzarik e, ba, miresgarriena eta zoragarriena, eh? eta Himalaia zoragarria da, eh? Osa, Himalaia ikustea da, han gelditu dela bertan nola eta negarreiten ez? E, eh, mendiaiek daukaten ezaki zer hori, baina oso handia dena, ez? Baina Nepaldarrak beraiek e, lasaiak dira, e, elkar laguntzen dute, e, oso solidarioak dira, eta hori hemen, hemen eh, batzutan erotzat hartzen duten bezala, ez? Nepalen itxintzen da, ara? Bada herri oso bat, nire modon bizi dana? <laughs> ez nago txoratuta! Hori da, izan zan pixka bat eh, sentipena, ez? Eta, bai, bai, gero, ba, bueno, ba, budistak, ez? Niretzako beste gauza bat izan zan nik banekoan Nepal eta Tibetera joteko zea hori, ez? Eta bai, deskubritu nuena izan zen, eh, Tibet geografikoa, ez? E, eh, azke, ba, bueno, orain txinak e, inbaditu duen eh, eskualde horretan dagoela, ez? Himalaiaz bestalde, ez? Nepalekin ba, mugan. Baina hori dela, tibet geografiko hori dela, hildako dortoka baten oskol utxa bezala, ez? Dortoka, eta tibet energetikoa, edo pertsonena, edo taupa da, tibetaren taupa da, nepalen dago, katmandun dago. Diasporarik handiena e, eh, tibetarren diasporarik haundiena e, eh, Nepalen baitago, ez? Eta badago, e, bueno, ba, munduko estuparik haundiena e, handago, bueno, asiakoa behintzat e, katmandun, eta hor badago auzogune bat, eta hor bizi dira tibetar guztiak, ez? Ba, budistak eta lamak eta eta bu, bauda deitzen da edo baudanat. Eta leku hori da, puh, Aizu, Maider, bai. kontatzen ari zaren guztiaren gatik, lehenera ipatu dugu e, Gipuzkoarra zarela, naiz eta bihotza intzan duzun, Nafarroa bai. e, iparraldean. Eta zuen da, zer izarazu donostia zelako hiri batean. <laughs> hori, bai, hori da, hori da nik nire guazen bizizela etxalarren edo leitzan edo... Baina donostia zelako hiri batean, ongi kokatzen zara? Bai, ba, nik uste ere, Beti daukagu, egizakiok beti daukagu berdinaren, e, berdinarako joera, ez? E, irakurtzen ditugu bezala e, pentsatzen duten e, e, egunkariak edo, edo lagunak ere gure antzekoak eta zehatzen ditugu, ez? Baina batzutan ere burari galdetzen diot, e, benetazko oreka kontrakoekin aurkitzen ote ez dugun, ez? Nik intzan, intzak iruro gehi biztan lehazka, intzan hori mondontan aizpata, e, bueno, kuñatua eta nire hilobak eta bizi dira, ez, baserrian. Nik intzan e, etxe izango banu, eske, ordun bai guztiz erotuko nintzakela, ez? Azkenen munduan bizi behar dugulako, eta donostiak bai ematen dit niretzako oso beharrezkoa da nuko, e, oreka bat. Eta gero, ba, pixkat kolore pixka jartzeko donosti ez? Noiz erdi erotuta dagoen pertsona eta zehatzeko. Baina bai, ez? Osa, ikusten dut ere bain oso importantia dela. E, niretzako, nire joera bai zan hori, ez? E, e, Guatemalan bizi izan itzanean, e, goilurretan bizi nitzan, oso komunitate txiki batean, eta bono, ez? Eta nahi ditxin donostia, buf, gainetekan, bueno, ba, donostia badauka bere taupada ere, ez da bilbo, ez da oso handi bat, baina badauka bere zea, ez? Baina orain, bueno, ba, denborarekin ere konturatu naiz, ona dela niretzako. Eta zertzera, giputxia edo Nafarra? Edo, bueno, dena Nafarroa da. Edo... Ni, Nafarra, nafa, bai, Nafarra, bai, bai. Bai, Eta intzaren taupa da nolakoa da? Bufa, joe. Eh. Intzan taupa da, ba, ba, ba Neretzako intza da, ba, txomin adibidez. Eh? Txomin da, laro urte inguru izango dituen hartzai bat. Bere berreun, berreun ardiekin, ah, txibiltzen da, hiru egiten ditu aralarren, maioetan, e, udaran. Tan txibiltzen da lasai, txapurrekin, eta elkartzen gara, eta hitz egiten dugu, eta eta bizitaren beste dimensio bat ematen dizu, ez? E, txumin, bazakit, zua e, hundi batek, zua hundi batekin, beko su hundi batek egiten, egiten duzunen arek ematen dizun indarra, arek ematen dizun, ez dakit, ez? E, Zuraita ere hartzaia izan bai, da. Bai, bai, hogeita urte bete zituenean, e, donostira etorri zan, euskeraz jakin, e, erderaz jakin gabe, eta, bueno, ba, hasi e, hotel monte eldon laguntzaile sukaldean, eta, ba, purka-purka arek ere ba, bere bide egin zuen, ez? Baita handia da, oso handia. Zuk e, izan duzu inoiz tentazierik? Hemen izan genuen gonbidatu bat, egoa mm -hmm. mendiburu, amapola morea, e, udaran hartzailanetan e, eh, izan dena? Ba, bai, zeatik ez, ez, baina nik ere balen osan dudana, ez? E, badakit munduan bizi bat dudala, eta bestela olakon bat da ba, guztiz isolatuko nitzatekela, ez? Hori ere Guatemalatik eh, ekarri nuen, ez? Ni jende, jende artean naizela. Nik, mhm. nik tribuan daukadala nire lekua eta ez mendin bakarrik, ez? Eta tenbora asko zoaz edo daramazu Euskal Herrian berriz ere eta Nepalerako txartela uste dut erosia duzula. <laughs> ba, espero, espero, beharroa ba da, beharroa ba da, hemen ikan pare bat eta ora, edo, bueno, berriro bueltatzeko aukera izango etela, ez dakit. Lanera? Bai, bai, lanera, lanera. Baina gauza gauza polit bat egitera. Eh, Oazen, mirari, maletan Bai, etorri, bai, benetan, eh? Nik gombidapenak luzatzen ditut, eta gero ere horren hor... Kontuz, bai, dirua da, baina ez da uste duguna bezain garestia Nepalera bidaiatzea. Garaiz, eh, txartel hartuzkero, boste unerotan junda etorria daukezue. Eta gero, han diru asko da, eh? baina bueno, ez dela askoan pentsatzen dugu ez ge asko zer, bai, ez? Bai, 3000 ba, odana. Eta gero han bizitza oso oso merkea da. Eta bueno, bestela benetan iruditzen zait eh, oso oso aberasgarria dela. Eta ben luzapena egin dizuet, eh? bai. E, noiz esan duzu? Mendik udara, batu. pasata igual, irailaldea, hola, mirari zirutze zaizu. Ah. <laughs> Ba, maider, elkarrezketan aurrera segituz, e, ze, ikasketaz etza, bat ere lankidetza edo kooperazio arlo hortakoa, horretan e, aditua zara ekinez, ez da? Bai, Zuk, e, arituz. Arituz, arituz. Emakume adituen datu basean Oixe. sartuko dugu, maiderren izena. Hori da. Ba, Kazetari izan zara, bai. eta besteak beste, Mariano Ferrer denarekin edo lan egin izan duzu? Bai, bueno, gara hartan bai, nik herri eh, ba, eh, nik eh, udaretan, asintzen largo maust garen urtean, ez? Ne, lehenengo unetxatatea ikastu urtea bukatuta, ba, lanean asintzen. Eta gara hartan bai, bueno, Marianok normalean udaran zeak oporrak hartzen zituen, ba, oso, bueno, ba, berak koizeko eh, saio egiten zuen, eta urte askotan, ba, goizeko lauetan edo esnatzen zen, gero rosi denaren eh, kioskora goten zen, egunkariak erosi, haiek irakurri, ordu, bueno, ba, udarako garaian, e, eh, e, deskantzatu egiten zuen, baina bai egia da, e, irailean, e, nik horrendik ere, bueno, ba, tartetxo batean berarekin zehatzen nula. E, zuzen zuzenean, e, berarekin lan egiteko aukerarik ez nuen izan, baina bai berarentzako eta bere lantaldean, ez? Eta batez ere, bera, bueno, netzako bera gertu izatea ere ja oparia zan, ez? Gero esan behar dut, e, ez dakit hau, e, baina, bueno, nik e, bo, e, bueno, ikasteari bukat, bueno, bukatu nuenean, oso argi neukan ez nuela kastari izan nahi. hau, <laughs> pika da txikia da. Kazetaritza gaur egun e, e, bueno, ba, e, pentsatuta eta dagoen e, moduan. Esan bar ere garai hartan e, irrati e, existitzen zutenik ere ez nekiela. Eta hor, ba, bueno, ba, nik ba, zerbaiten bila berri hori, ez, ekin nuen bidai bat. Eta hor, topatu nuen niretzako, ba, bueno, segulago paria eta nire pasioa dana, ez, dala garapenerako komunikazioa edo edo eraldaketarako komunikazioa. Eta hori, bueno, bos, batez ere, ego Ameriketan eh, garatu dena, gero mundu zabalena Afrikan ere bai, eta bueno, azkenean da, bueno, ba, komunikabideak e, potere ekonomikoaren e, esanetara edo eskuetan jarri beharrean, ba, bueno, ba, e, komunidaden eskuetan eta bueno, ba, jartzea. Ez horra ginen ba, Guatemalan ba, irrati komunitarioetan edo antzerkia komunitateetan eta egiten, emakumezkoekin e, ba, muralak eta margotzen, ez? Eta egia da oso, oso gozat polita eta, eta berezi izan dela, baina bideo hori oso luzea izan zan, nik e, hori egiteko aukera izan nuen erarte, pasan ituen e, eh, lau, bat urte, ba, bila. Errefusiatuekin lan egin nuen, e, etorki, etorkinekin eta refusiatuekin Alemanian, hor, ba, bueno, bila ez, Nik banekien eh, komunikazioa eta nik beti esaten nuen soziala dan zerbait egin nahi nuela, ez? Baina, baina, baina, baina kastaria naiz, ez naiz medikoa, ez naiz e, eh, zakit, baude beste lanbide atzuk oso evidenteak direnak, ez? Oso ba, segituan ikusten duzu, ez? Lotura, ez? E, gizartea eta eta zure lanbidearen artea, baina ez denun gaztetari nola? Eta bueno, azkenean kaskagorkeriak <laughs> nahi dugun lekura, zehatzen gaitu. Eta bigarrena bestia jartzeko ordua ere iritsi da, Jorson, izenekoa. Mhm. Nola? Mm -hmm. Jorson. <laughs> Ah, mirari, inglesez. <laughs> Eta zergatik aukeratu zua, bestia moitzer? Bueno, ba, abestia hau aukeratu dut, e, e, bueno, ba, jundan urtean, e, e, minbiziak eraman zuen lagun bat, e, ekartzen didalako eh, burura, e, amaia dauka izena eta eta bueno ba e, 2012 garren usteko ez bai amabi, bai e, bueno, abenduan jakin genuen e, minbizia zeukala eta bueno ba zaila egongo gozala horri buelta matea eta martxoaren zazpian juntzan lehen gurteko martxoaren zazpian eta amaiak nolait ere eh, esan utzi, e, utzi zuen e, hau zela ere berarentzako edo bera gogoratzeko e, zea bat ez e, abesti bat oso era ba, bera zen bezelakoa, ez?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 <clears throat> Bai, bai. Hori bai da, e, hori ere da e, Guatemalan eta batez ere nik sekulako zortea izan dut ze Ego Ameriketetan lan egin dudan e, garaietan e, herri e, lan egiteko aukera izan dudalako. Gu geu ere Euskaldunok indigenak erala ere deskubritzeko, ez? Eta herri indigena guztiek e, eh, badauzkatea mankomuneko zenbait gauza. Eta haietako bat da eskerrona, ez? Errespetua eta eskerrona. Ez? E, eta eskerronetik bizitza bizi denean, e, bizitza opari bilakatzen da. Eta ez, eta ez ditugu gauzak esigitzen. Baizik eta datozkigunak e, benetan e, goxatu eta eskertu egiten ditugu. Eta bai, e, nik uste dut e, sorte handiko e, eh, neskatoa naizela, ez, emakumea. Eta, eta ere ikasi dut, e, bueno, ba, beti dagoela e, iluntasunik handienean ere badagoela argitxo bat, ez? Eta argitxo horri helduzkero e, ba, bazkenean ba e, iluntasuna desagertu egiten dela, ez? E, gela ilun batean, e, nahikoa da, zera, poxpolo txiki bat biztea, iluntasun guzti hori desagertzeko, ez? Horren beti pospoloaren bila ibiltzen naiz. Eta pospola dagoela jakin dare bai, ez? Eta eskerra eman, eskerrak emanez, Eske eskerrak emateko horren beste arrazio gau egunero. Horren beste, ez? Eta maider kanpoan zaudenean eh, herriminik edo sentitu zenun, ez dakit, <clears throat> pentsazio ematen dut azuraita gintzako izan da Etxean euskaraz bizizaretela, ez da? Bai, bai etzen nuen falta motatzen norbait euskaraz hitz egiteko edo e, e uste e, gu herri txikia gera euskaldunak baina no ondo barreiatua munduan zehar eta egia esan behar dut e, egon naizen lekuetan beti euskaraz egiteko aukera izan dudala e, gero ere bueno bani euskararekin ere nik ama ama, ama ez da Euskalduna, bueno, donostin jaio baina Euskeraz ikasi zuen, baina nahiko petral, eta amak batez ere erderaz egiten du. Gure itarekin beti Euskeraz, eta izparekin, eta lagunekin, eta Euskeraz. Eta ia da nik badauka dela, e, bueno, Euskararekiko oso, oso lotura berezia, eta ez bak beti parre egiten dit, beti saiatzen naiz nire Euskera lantzen, eta zaintzen, eta... Eta ia da, Ba, bueno, ba, telefona dela, internet dela, eta eta benetan, e, Guatemalan, e, Euskal lagun, Euskaldun lagunak eta aurkitu nituen, eta gero daukat, eh, gaitasun bat, berra da hortan, zorkin pixkat ba naiz, tontakeri bada, eh? Baina, bai, daukaten gaitasuna da, era xoabe xoabe batean, Euskaraz jakin eta Euskaraz egiten oitu, oituta ez daudenak, euskerara ekartzekoa. Baina nola asarretu gabe, ez? Ikastolan bai, batzuten erderaz Hori importante da, Minari. Bai. Nola, nola egiten da hori, maiderze... batzutan entzuten dira, purrusta batzuk, Euskara zerbait eskatu orduko? Bai, bai, bai. Ez nik, e, ir, berdina da, irri, irri egin ez, ez? Eta bestearen, nik, nik asko sufritzen nuen Euskararen kontura, ez? Denok bezala, ez? Eta banokan, e, e, ba, izkuntza minorizatuak hitz egiten ditugu non estresa, ez? Estres linguistiko hori, ez? E, den darazoaz, e, arpegira biratzen zakit zakien, bueno, oi hau ez da gertatzen, baina oi hartzunetik da, ba hori ez, euskaraz jakingo du, ez, bai egingo diot, ez, ba hori ez. Eta gero oso oso gaizki pasatzen nuen eh, jendea erderaz e, kalean eta hitz hitz egiten entzuten nuenean, ez? Ta bueno, ba puntu baten esan nuen, bueno, nik, nik daukat nire euskararekiko erantzunkizuna. Eta zainduket neria. Eta besteak errespetatu ingo ditut. Behaiek behaien aukera zehatzen duten bezala, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, nik gehiago iten dut nire euskararekiko maitasunetik, ez nikoa beldurrez. Nik euskaraz egiten dut, eta pertsonak euskeraz ez dakiela ikusten balin badut eta erderaz egiten duela, ba, bueno, erderara jotzen dut, eta listo ez, aserrean enai sartzen. Nien badakit beharrezkoa dela, eta, eta horrek ere aserrean edo, bueno, ba, e, erdaldunei eta e, fuerte egiten ere e, asko lortu dugu euskaldunok, eta hori ere ez ikustea, ba, bueno, ba, ez, ez litzateke eskerroneko, baina nien ez horrelakoa, nik ezin dut, ez da nire izakera, ez dakit patxaldu iten naiz, edo zapustu edo ez dakit ez zindet, ez? Eta bai, ba, bueno, ba, inguruko lagunek eta, ba, bueno, ba, euren artean igual dardera zeitonte, baina nerekin euskeraz, eta elkartzen garenean denok euskeraz. Eta hori niretzako segulako paria da. Mhm. Bai. Eta zure bidaia hoietan eta egonaldi hoietan euskeraz hitz egiten zenuenean, hankoek zer esaten zizuten edo galdetzen zizuten, zeizkuntza zen, jakin milan pizten zen? Bai, nuski, bai, bai, bai. Ze, ni joan lekura, ni beti Euskalduna naizela esaten dut, ez? Haseran Euskalduna, ez da zer, baina bitxia da, ez? Denbora pasala, norbait ez zu Espainiarra zarela esatea etortzen bali zure bertakoek esatea, ez, ez, ez, bera Euskalduna da. <laughs> bai, bai, bai, hori oso oso bitxia da, ez? Eta batez ere, e, bueno, azaltzen dezunean, Nik beti ez, beti badago ez, asarretzen denik, eta ah, eske zu Espainiarra zeare bai, da zer. Eta beti, bueno, asaltzen dezun, da eske nien naiz, ino, ez, ez, enaiz ez ari, ni bai ez ari naiz naizena. Eta nik Euskalduna naizela esaten dudanean, argiago esaten ez zer naizen, eta nundikan natorren. Ez? Eta hor bai, bueno, ba, sortzen da, ez? E, eta zure hizkuntzarekiko batez ere, niretzako oso importante izan zen, kak txikela ikasi nuenean oso, bueno, ba, izkuntza minorizatua da, eta kaktxikelak ez daute, ez daude oituta, ez? Ba, sudurtzuriak euren hizkuntza hitz egiten ikusteakin. Eta horrek sortu zuen oso goza polit bat, nere nire inguruko lankideekin, ez? Eba, nolait ere behin autoestima e, bai linguistikoa eta bai kulturala ere indartu egintzala, ez? Ikusi zutela, badagoela ondare bat. Hori bai, hori bai oso goza importantea da guk euskaldunok daukaguna, ez? Badakigu euskararen balioa zein den baina minorizatuak diren e, eh, izkuntze, izkuntzak hitz egiten duzen iztunak, e, eh, minorizatuko e, eh, izkuntza upari baino ba, pixu bat bezala bizi dute, ez? Osa, nik hau hitz egiten dut, izkuntza hau hitz egiten dudalako diskriminatua naiz, ez dauzkat lan aukera berdinak, hemen ere gertatzen da, ez? Badago beste, bueno, beste erabatetako bueno, ba, baztertze bat. Baina ala eta guztiz ere argi daukagu, ez? Euskarak daukan, gure euskarak daukan balioaz eta hori oso importantea da irutze zait. Eta honek adierazten du maider saioaren bukaerara iritsi garela. Eta sintonia honekin erantzun beharko dituzu, ba, oraingoan kalderak labur-labur. Osongi. <laughs> Gustora gontzara maider. Oso. Ze koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Ah, moreak. Zer da zuretzako berdintasuna? E, zer da berdintasuna? Elkarren onduan e, abiatzea. Ispilio aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? E, sorgin bat. Arrazoia genuen Wikipedia. <laughs> bai. <laughs> Onditzen zer izan nahi duzu? Maider. Izan alduzu erreferenterik bizitzan? Ba, gureita. Martxoaren sortzia, zarbako geita bost, beharrezkoak dira egun hauek, zer dira zuretzako? Bai, beharrezkoak dira. Bai, etxeko lanok rendikan ere egin ez ditugula gogorazten diguten egunak. Lan eguna amaitzean, etxeko kiltzak eskoan dituzula, atea zabaltzen hasten zarenean, zer pentsatzen duzu? Oso, oso, e, eh, zorta hondiko neskatoan izela. Eta hemen dikateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? Ba, urrengo ametxean, ez? Betetzeko urrengo ametxean. Amarretik, zenbateko puntuazio emango zineok elkarrezketa honi? A, amairu, amagost? <laughs> Jore, amagost, hartuko egu, mirari. Hola, bai, bai, bai, la media ematen, du. Aizu, maire, eta urrengo ametxea zein da, Nepaleko bidaia hori? Urrengo ametxea, bueno, e, forma ez dauka, ez, baina urrengo ametxea da jende artean lanean jarraitzea, uh bai, eta ikasten jarraitzea. E, Maider, urrengo konbidatuari ere galdera utzi beharko diozu. Eta ondoren esango dizugun orden. Hmm, zer galdetu nahi dizut. E, guztiz libre izango bazina. E, irratitik atera orduko zer egingo zenduke. Ematen du igual, entzule bat pentsa dezake sekulako denbora uzten diegula galdera pentsatzeko edo esaten diegula E, eh, izketan hasi baino lehen pentsatzeko, baina okurritzen zizkizuen dida batean galdera batzuk bai, bai. bai. harri <laughs> garria direnak ba, haze pelota utzi dion gure ondoren gogon bidatuari mhm. eta irratitik aterako da, baina bera ere irratian aritzen delako beraz, e, bueno, urren gogon bidatua, harritxu iribar, kirolkazetaria izango dugu eta ea, ze, zer antzuten dion galdera horri Ba, Maider, eskerrik asko, gure gaurko amapola izateatik, guk ere asko ikasi dugu, eh, bai. zu Entzule bate baino gehiago ere, bai, segura eski? Ziurrenik bai. Eta ea lortzen duzun, bai Nepaleko bidai eta baita eta ondorengo ametxori ere. Eskerrik asko zuei, oso oso gustora, aritu naiz, benetan. Esker. Urren arte. Mirari, urren arte. Bai. Ondo bizit. Berdin. Berdin. <laughs>